bu bura nesi olacak? Bura harap olacak bir milletine kardeşim. Şeri'u zevaldır bu. Olur mu bu? Geriye verir mi bir daha? Bir kefinden başka bir şey verirler mi buradan? Kaç tane misal çıkıyor karşıma. Hacı Süft Efendi Hoca iyi bir gün konuşurken anca yazdığımı konuşurdum tarikata girince haberini söyle. Haberini söyle diyorlar. siz böyle girmiyorlar. Rica ederim. On denesi var beni söylediğin olursun diyor. İnan hocanın dediği gibi oluyor. Beni söyle diyorsun. Cemaat dinlesin. İyi olur. Ben anayı kaybediyorum. Geçersen, Yine de demeden ol, olmayacak. Söyleyeceğim inşallah üstazımızı bitireyim. Birisi hilaf-ı şeriat, birisi dünyanın zibi ziynetine israf kabilinden olan şeye meyli muhabbet. Buraya dahil olduğu müddetçe kalpte o var. Füyuzat gelmez. Haram o kalpte füyuzatın girmesi. Yani haram olmaz. Otla ataş bir araya elenmez. Dünya muhabbetiyle Allah muhabbeti bir kalpte durmaz. El-Zıttani yani el neymiş şey? Yani iki zıt bir arada durmaz. Ha, işte. Onun için kurdula buzuyu bir araya koyamam. Hem dünya muhabbeti dursun burada. Hakkı dünya resi kulle hakiyetin hem Allah muhabbeti dursun. Tabi mi bu? Öyle olunca diyor Efendimiz, şu dünyayı size reçetenizi verdik. Ölüm tefekkürünü çok yapın. Ölüm tefekkürünü çok yapın. Dünya muhabbetini kalpten sökücü ölüm. Sür çıkar ayarı dilden ta tecelli ede hak. Padişah konmaz seraya hana mamur olmadan. Yunus yalan devayı gelir takım o sivayı temizlik gönül elini dost gelecek kondurmaya. Daha bu kadar lezzet alamıyorum. Zikrediyorum ama lezzet gelmiyor. Gelir mi oğlum diyor dünya muhabbeti orada olursa. Putlaşmış diyor Efendimiz dünya muhabbeti orada. Put olan yere melek girer mi? Girmez elbette diyor. Üçüncüsü ne yapalım diyor. İkincisi gaflete kaç sahipleriyle görüşürseniz hiçbiriniz alamazsınız. Çünkü onun kalbi hasta. Bizim bir kebicimizi, bir geçimizi duvara koyarı da uyuz yerine koyarsak bir evden uyuz usulüye katışırsa o dövüksün, bütünsün, uyuz. etti. Hatırınıza gelecek. Ayasofya'da diyor namaz kılan ihvanlarımız diyor. Birisi orada kalmış diyor. Mevlid'i dinlemiş diyor. Gelmiş kalbimiz içi durmuş diyor. Böyle beyniydi diyor o diyor. Orta başlayan diyor. Geldi üstadımız efendim. Kalbimiz içi verdi. Lakin şimdi durdu. Neden olduğunu da bilemedim. Biraz murakabe yap. Ayasofya'da Mevdudi Şerif okur bana. Okunur bana. Karşımızda kalbi kasim, münkir kalbi varmış. Ona denk gelmiş, hastalandırmış. Diyor. Oturduğumuz yerde rabıtasız oturman, onun zilli manevisi altına çekilirsen hiçbir zararı dokunmaz. Rabıtayı unutarak hem oturursan hastalanırız. Kıyas edelim diyor efendim. Kıyas edelim. İmansız gülmeyi üç şey, üç şey yüzünden olur. On üç de vardır. bizim şıkkalarımızda ne ki? E, üç şey esas altını zararmış. Birisi, nimet-i İslamiye'ye şükrü terk edenler. İslam nimetinde olduğu halde şükretmiyor da anandan babamdan ve İslam doğduğunu zannediyor. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem amcesi Ebu Leheb'e nasip olmayan sana oldu. 1400 küsür sene oldu. Yani yanında beraber yaşayanlar bile bile iman etmedi. Girdi, mucizeyi gördü, Ay şak oldu geldi. Ay şak oldu geldi. Taşın içinden insan çıktı. Cevap Sıhra hamd ettiler. Yalanmazdı, uyduramazlar. Bize de bir şey asatırın evlerden diyelim. Buna e, kendi mezun diyelim çünkü e, söyler duyuyor bir şeyler asasız evvelden yazılmış Kur'an ceviz diyelim. Sıfır diyelim. En yakışıklısı bu dinler. Neler zahmet ettiler. Kardeşimiz Resulullah'ımız ne zahmet verecek? Kanaatımız olsun Taif'te ayakkabılarının içine kanala doldurdular. Böyle kayalar diyorlar çocuklar. Cibril Emin gelmiş Kur'an diyor. İşte dağı kavuştuyum ya Gidemiyorum. Sen ne dersen o. Belki nesillerinden bir iman ile gelir. Hakkın helal olsun. Bu Resulullah'ın neticesi Uhud dağında mübarek yüzleri yarıldı böyle şuraya iki tane halka baktı. Şimdi saadet şehit oldu. Kanı yere düşerse yerde nebat et, bitirmem dedi Allah. Yetiştirir o zaman kan, kanalın sıkılmaya geldi, yetiştim aldım. Onun niçin o kanı diyorlar, tasavvuf erbabı soruyor, niçin ya Cibril? Ee, <laughs> kafurla yoğurdum. Resulullah'ı anılınca ağlasınlar diye müminlerin gözüne koydum ondan diyor. Ağırtan melek ondan oluyor kardeşim. sana Allah her imkanı verdi. Kılıcını al. Kılıcını al. Şöyle bir seçip dersi hepsini öldüreceğim. Hazreti Hamza için ağlayıp durma. O Seyyid-i Şuhada oldu. Seyyid-i Şuhada oldu. 70 parçaya ayırdılar. Amcası bu bir gemiyi. Resulullah'ın bir gemiyi. Dedi kılıcımı uzak şöyle sallar dedi. Ya Rabbi bunları helal için verme bunlara doğru getireyim diye geldim diyor. Yani ben bunlara kazak diyeyim diyor. Bunlar beni bilemiyor. Bunları hidayette kıl ya Rabbi diye dua ediyor. Yani bu benim kavmimi diyor ona da benim kavmim. Bunları hidayette kıl ya Rabbi diyor. Bu Muhammed'in evladı, ilk ümmeti söz ağzıma itmedik, bir koymadılar. Aç kaldılar. Bir hısarın içine girdirdiler. Pazara sattırmadılar, kız verdirmediler, siz hep tarih edilirsiniz, siz okuyorsunuz, ben sizden anlıyorum bunları. Yani nasıl nereye efendim şöyle oldu, böyle oldu, Hazreti Ömer geldi, 7 sene sonra oldu. 7 sene. Yani Hazreti Ömer'in imanı 100 sene sonra. 100 sene önce üstelik kafirlerden acayip bir oyun seyretle kazandı. Sıddık-ı Azam'ın ayağının altını ejderler sertti. Cebeli Sevir dağına bir saatte çıktılar. Ta oradan ciddi görünüyor, deniz görünüyor. Resulullah'ı ziyaret ettiriyorlar. Bir anlayın Evet. Oraya çıkarttılar. Bütün yılanların, akrapların diyeliklerini, elbisesini yırttı, bastı. Birine gir bulamadı, mübarek ayaklarını koydular oraya. Yoksa Resulullah'a tek bir şey olmasın. Hicrete öyle yürüyünce, yürüyünce yumuna geçer. Gerisine geçer. Bir kırdanı hani bir, ne oluyorsun ya sıttık sen Allah aşkına nereye böyle durmuyorsun yerinde? Ümden hayvanlar gelir parçalar diye korkuyorum. Yerinden kafirler uyanırsa gelir diye korkuyorum. İlk vurdukları kılıç ben olayım da senin öldüğümü görmeyeyim diyor. Böyle teslim olacaksın şeyhin ama öyle olacak ya. Diyor gafı ilahiye korkma. Biz ikiyiz, ikincimiz Halik-i Zülcelal. Kur'an-ı Kerim bunlar. <laughs> Bizdeki korkmayın, giriyorlar mağaraya. Allah her imkanı vermiş, döversin, yumurta yapıyor. Ankabut örümcek veriyor. Lakin e, ayağını yine oraya koyuyor. Gelmiş tarafa gelmiş böyle. Kapıyı vuruyor. Aç. Açmıyor tabi. Üçüncüde ayağının altına sokunca güne seslenmez de Resulullah da burada uyur bizimde de. Mübarek gözlerinden sıktığı adamın onun üstüne göz yaşları dökülünce gözünü aç. Ne ağlıyorsun ya? Gemide bir şey, şey yok diye alıştım. Ayağı yine orada. Bir şey yok. Fedâke ebi ve ümmi ve nefsi ya Muhammed. Anam babam dostu canım kurban olsun sana. Ne diye böyle diyorsun? Bir şey yok. Allah'ın selamı söyle. Ayağımın altına yılan soktu. Yürüte bile asılım. Gayri ihtiyarı vücudum uyuştu ve gözümden yaş dökülüyor. Çek ayağımı Allah aşkına. Bismillahirrahmanirrahim. Ayağını alnının tüpüyle çevirince gelsin. Hazreti Ali'nin haddemir de bu diyor. Öz ağrıyor ya Resulallah. Getirin buraya mübarek hakkının gözüne vallahi diyor, ölene kadar gözüm ağrımaz. Resulullah tükrüğünde hiç hayatta ağrımaz. Allah şefaatine nail etsin. Yılan dışarıya çıkıyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ey köstahlı yılan. Niçin benim dostumun, yani galimin ayağını soktun? Ya Resulallah bir de insan mı aşık size? 200 sene oldu ben seni duyalı buraya geleceğime. 200 senedir beklerim. Saadet ayı doğdu. Saadet güneşi doğdu e, kapıdan. Oh göreceğiz yüzünü Resulullah'ın dedik. Sıttırdın bizim delikleri muhkem bastırdı. Bana da böyle ökçesine koydu. Ökçeye geldim. Daktıba dedim. Hadi kapıyı dedim. Açmadı. Neden vurdum, açmadı. Sokmaya yüzümü görmek için mecbur kaldım. Ben bu hatayı seni göreyim diye ettim. Ya Sıddık hakkını helal et. Yine o yara patladı, onun için şehit oldu gitti. Bunlar böyle eziyet çekti. Ya Sıddık senden şikayet ediyorlar millet. Ne diyor ya Resulallah? ciğer diyor, pişiriyor, kavuruyorum şuna yedik mi yok? Efendimiz edep misalelerine de gelmiş bunu. Ne diyorsun? komşu hakkını bilmem mi? On, on, on, on, dört tane kişinin hakkı var. Böyle caiz caiz ciğer kaynatta ye. Ee, yani kavurda ye. Ya Resulallah yemine hacet yok. İstesen yemin. Vallahi iki aydan beri benim evde ateş yanmaz sırf hurma yiyiniz. Sen nereden ciğer kaynatmışsın da yemişsin? Bu komşular ne diye benden yok yerine şikayet ediyorlar? Ooo deyince ciğer kokusu böyle yağ gibi geldi. Cibril-i Emin diyor ki Allah korkusundan sıddığın ciğerleri büryan oldu. O kokuyu duyuyorsunuz. Yoksa dışarıdan bir et ciğer kokmuş değil diyor. Hazreti Umarul Faruk radıyallahu an Allah şefaatine nail et ya Rabbi. Ha. Ebu'l-Lü'lü denilen bir kafir kafir sabah namazına giderken karnını yarıyor. Karnını yarıyor, yıkılıp kalıyor oraya. Cerrahlar bağlıyorlar. Bir Yahudiymiş o Ebu'l-Lü'lü. Oraya gittikten sonra doktorlara danışılıyor. Ee, ben namaz kılacağım, öyle namazı. Ya Ömer, hiç kıtlama yerinden dikişler sökülecek. Faziyetin bozulacak. Bir namaza bin tane Ömer kurban olsun. Ben yahu namazımın için öleceğim için hiçbir şey yok. Satıda vadesini gittiğimde duyuyormuşlar kendine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de 63. Sıddık-ı Azam da 63. Umarul Farid de 63. Hazreti Osman'da ihtilaf var arayalan, Oluku da 63. Hazreti Ali de 63. Hep 63 yaşında. Böyle her şeyleri beraber onlar. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinde bile yaptılar, bir tahta eksik kaldı dediler. Dedim yarabbi bir tahta çariyari Hüseyin'in ismini yazacaksa bütün peygamberlerden sonra o da çakılacak, devam olacak. Bunlar böyleler kardeş. Bunlar böyle eziyet çektiler. Hazreti Osman İzin'in orayını bizden iyi bilirsiniz. Ciğerler tahammül etmeyecek bir vakayla karşılaştı. Hasan Hüseyin Efendimiz'i Hazreti Ali Efendimiz geççi gönderir dedi. Silahlarınızı alın kapıya durun. Kim gelecekse gelsin. Osman İzinleri'nin canına değdirmem. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yavruları beklemeyin. Beklemeyin gelsinler dedi. Ben Resulullah'ı gördüm bugün dedi. İftarı beraber açalım diyor. İftarı beraber açalım. Ben bugün gideceğim dedi. Ne zorlanıyorsunuz? Biri pencereden atladılar. Estağfirullah, Bismillah. Feseyyetlike umullah ve huve seyyul ayetinin üstüne kanlarını döktüler. Öyle gitti. Hazreti Ali Yel Murtaza'yı deve boğazlar gibi boğazladı. Köpede deve boğazı. Hasan Hüseyin'i Kerbela'yı Hazreti Hasan Efendi'yi zehirlediler. Bu defa fakir zehir ağır geldi kardeşim. Sana vasiyet ederim. İrak tarafından korkuyorum. Gitme dedi yaşamıştır. O zehirlendi öldü. <clears throat> Hilafet hakkını muadiyeye verdi gitti. İki ordunun arasını bir tecik kelimeyle hasretti gitti. Membere çıktı, ilan edeceksin. Sen dedi, hilafet hakkımı muaviye veriyor. Bütün insan girerse öldüler. Peygamber torunu bunlar. Hasan Hüseyin Şeyh Efendimiz radıyallahu anh şehit olurken baktı susuz şehit oluyor. Siz İslam'ız diyorsunuz da bize niye muhalif oluyorsunuz? Resulullah'ı unuttunuz mu siz? Babamı unuttunuz mu? Yapmayın ya. Yapacağız, öldüreceğiz. İşte bir içim su verin de hakkım helal olsun diyerek geliriz. Yarın mahşerde bir olmam, olmayan bir içim su verin. Sana su vermeyeceğiz. Böyle hakaretle öldüreceğiz seni. Öldüreceğiz. Mübarek ırkçasını bir yere çarpınca oradan güldür yumursun oynamaya başladı. Ama Muhammed ümmetine şefaat edildiği bunu da içmeyeceğim gibi öyle şehit oldu. onların onların yolundan gitmek istiyor. Hiç eza cefa çekmeyelim mi? Üstazımız sellemahullah, estağfurullah sellemahullah. Nereye dağın diyor, bu yanda gitmez de Peygamberimiz aksi tarafına Medine'nin gitti. Kafirler tabi bilemezsin diyor. Ne diyor? Veraka gelirken tut dediği zaman hepsini tutuyordu diyor Efendimiz. Neden tutturmalı da öyle gitti o dağın yanına? Ahir vakitte gelen Allah dostlarına siyaseti evretmeni olsun diyor efendim. Bak inceliğe bak. Neden sahip yolunu seçti? Yani o şeyden gitmedi. Sahip yolunu neden seçti? Aklıma düşmesinler. E düşünce ne oluyordu? Dur! Dur! Dedim mi beraka gibi hepsini tutturuyordu. Bu kudret kendinde varken nereyi böyle etti? Ahir vakitte ümmetinin gelirse peygamber cesaret etmiş etmiş ben de gelirim diller. Onlar helate uğramasın, siyasetini bozmasın diye ben yapıyorum bunları gibi diyor Efendimiz. Yani bilmediğimiz sırlar bunlar. Onun için cephe vermeyelim Allah aşkına. Üstazımızı incitmeyelim Allah aşkına. Ne emrettiyse onu tutalım Allah aşkına. Yani bunu rica ediyorum. Ee, Efendimiz'den duyduğum için rica ediyorum. Adana'da sohbetine vardık. Sağ efendim korkak ya. Toplayıp da bizi tutmaz beş kişiden fazla görüşemez. Başka şifa yapar. Diyorlar diyor. Onların başındaki cemaat çok az. Bizim cemaatimiz pek çok. Evet. Kepçe olmasaydı bu kadar kalmazdık. Bizden Amerika düşmanımızdı, Rusya düşmanımızdı, iki tane parti düşmanımızdı, üç tane parti düşmanımızdı, Nurcular düşmanımızdı, Süleymancılar biz yanına çekildi. Şey. Biz ne kaldık da hiçbir şey yoktuk, 24 çıkmışsın, en büyük kuvvet diyorlar buna yine araştırıyorlar. bunun için efendim siyasete riayet edin diyor. Acaba? Siyasete. O ücretlerini alacağım işte. Ücretlerini üstazımız buyurdular ki buyurdular ki ben tutulup hapis olmaya, idam olmaya hiç yer razı. Bana diyor. Yalnız ihvanların zayıf onlar tutulur da hapis olursa keşke bu tarikata girmesen dedi değil de yarın ahirette mahrum olurlar diye ben bu siyaseti yapıyorum diyor. Yani ben gelmiyor için değil diyor. İhvanım zayıf. Zayıf. Yalnız yani bu yüzden bir tehlikeye maruz. Keşke o yaylanın önüne varmasaydım. Keşke bu tarikata girmeseydim diyor. Zayıf bunların kalbi diyor. Ben bunları böyle idare edeyim. Tavuk bile civcivini kanadının altına alır. Kimseye göstermez böyle. Ben buradan da misal vereyim size. Hacı Esadi Erdili, Kuddise Sirrahul Aziz Efendimiz, Allah şefaatine nail O bir şeyhle beraber oturmuşlar bir tasavvuf hali. Efendim ne yapmak tasarrufu ya, benim başıma geçti benim başımdan. Beni tasarruf altına aldılar, suyun yüzünde kaldım böyle. Elim yok, irfan yok, kelime yok. Öldürüyordu ne, orada Atasayar'ın annesi sözden dinlermiş. Tasarruf altına almış, suyun yüzüne çıkmış. Onun için biz konuştuğumuzdan neden hiç iftihar duymak hastalıkta alıveriyorlar elimizden. Ey Allah, onun için yapma. Hacı Esad-ı Erbil'i sesini Kutbul Ahtar. Yarım milyon Ötesi bir meşayihte murakaba haline takmışlar. Şimdi bunu unutturmam bir şey daha diyeceğim size. Cettel'de Rical'dan Cennet Baba vardı. O İstanbul'a vardığında üstazımıza demiş ki Yakup isminde bir kardeşim vardı. Kayboldu seferberlikte efendim. Samula hayatını kaybetsek, okusak bilemeyiz. Adam kaybolursa Mehmet Efendi Allah rahmet etsin dedi. Bir keçik yerinde kalktı çok fazla durmadı. Bütün sağları yokladım Yakup'a çığırdım duyup yok. Ahirete gidenlere çığırdı ve Yakup şehit olmuş. Şu hata arasında. Ben bunları kulaklarımdan aç. bunlarda büyük hal var. Yani tasarruf var. O iki kutbu cihan böyle murakabeye alınca mahşer alemi vurulmuş, bütün ihvanını o şeyh böyle götürüyormuş sırattan. Düşmeyin oğlum, düşmeyin. Şimdi önde selamet geçsin. Hacı Esad Efendimiz geç vermiş Bak demiş, yalanımız geliyor. Bir tane mürit götürmüyor. Bu nasıl şart demiş. Gözleri yumru. Tasarruf altındalar. Satır ve ne en öyle olurmuş. Onlar birbirine İstanbul'da ne kadar şık varsa Efendimiz tuttu. Tasarrufla tuttu. Herkes geldi. Önüne kapandılar. Ziyaettin meşayih bir milyon müridi var. Pakistan'dan beri Medine'nin Mecidiye kapısının karşısında ziyaretine varıyor. Efendim bir vardı olma ikinci vardı. Üçüncü vardı. Tam dışarıda geldi ayaklarına kapandı ne olsun beni de, bütün müridimi ve evlatlığa kabul et. Estağfurullah siz idare edersiniz, Kadir Tayyip'den de idareye tasarrufa aldı mı ülgiler. Onların bir güleşleri var. Çok aldığını da gördüm. Şu gözlerim neler gördü ama sığmaz. Neyse sığmaz, bir şeye sığmaz. Varmış mı sıratın öteki köprüsünün ötü yüzünde Halil Esad Efendimiz Bak yalnız geldim diyor. Ben bütün müridimi geçirdim çok şükür. Bak müridime diyor diyor. Civciv hatırıma önce şu mübarek kara cübbalı, aksarıklı Şamail'in vasfedersen rabıta güzel olur. Aksakallı, ember, yüzlü, aya benzer mürşidim diyor babamı. Hep yokları var. Hırkasını şöyle diyor, sirkeleyince diyor, yarım milyon böyle döküldü yere eziyet ettim orada böyle tutsadı hani ne olacak dedi diyor. Allah şefaatlerine nail et ya Yollarından ayırma ya Rabbi. Habibi Ekrem'in hürmetine, Leyle-i Kadir hürmetine, Nuri Zulem hürmetine, Nuri Ekrem hürmetine, Hazileti Ramazan hürmetine, Kur'an-ı Kerim hürmetine, kara cübbalı Beytullah hürmetine, yeşil kubbalar altında yatan Nebiler Nebisi Muhammed Mustafa hürmetine, onun altından gemiklerinden nay sesi gibi gelen Muhammed Mustafa hürmetine, üç kızı onu duyuyor gibi olacak. Allah şefaatine nail et ya Rabbi. Ben saat 3'e kadar konuşmaya şey ettim. Çok aşam ezilmişim. Ama bilmem üç saatte konuşsam konuşabilirim ya. Tabii sözün daha iyisi Allah hayda delil olanıdır. E, ee, duymuşsunuzdur sesini çıkıyorsun diye. Ona bir Kur'an okutturayım. Allah izin verirse devam edelim inşallah. Ya Allah ya. Gidelim. أعوذ بالله من الشيطان الله الله جل بسم الله الرحمن تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي الله وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف عباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دور نوري جمال بنتم التصرف على التشكيل جلبي حفظ الله Oo. Gönül nuri cemalinden Habibim bir ziya ister. Hacı Esad-ı Erbil'i Kuddisasın Rahul Aziz Efendimiz Hicaz-ı Şerif'e vardıklarında Fahri kainatın şebekesini tuttuğu zaman okuduğu kabzidir. Orada Resulullah'a karşı bunu okuyor. Gönül nuri cemalinden bir ziyayitten ey şafi ümmet ya Muhammed Hatta can meftun olanlar şüphesiz sensin. Ne milkü malü can ister, ne de zevku safa ister. Ya Yola bir kere şad olsun Cemali var